Garcenda de Provenzo estis poetino cae componistino, troveirits, de la dectria jarsento cae grafa protectanto de la occitana literaturo cae de trovadoroi generale. Si estis nur dectri jara, quiam, en 1193, sia avo, Vilgelmo la Quara de Forcalquier, Cay Alfonso la Dua de Aragono subscribis la Tractaton de Aixo. Per tractato Garcenda heredos de sia la districton de Forcalquier por estinigi a la filo de Alfonso, usan tempe heredos la graflandon de Provenzo. La setzo ocasis en julio de tiu en la urbo Aixo en Provenzo. Garcenda estis Cataluna la unasquillo caixia geetzillo cun la grafo Alfonso causis la cunichon de ambau domoi. Si alportis for calquie a la domoi Aragono, Barcelono, cae ligit gin al Provenzo. De tiu geetzeso nascigis almenau du infanoi, Raimondo cae Garcenda. Ciam, em 1209, sia avo Vilhelmo la Quara, cae ancau sia etzo Alfonso la Dua mortis, Garcenda farigis la natura reganto de sia decvindiara filo, quiu estis la sola heredanto, la grafo Raimondo Berenguer la Quara. Garsenda, qui el curatoro de sia filo, regis citi un gravan graflandon inter 1203 cae 1202. Laug la vortoi de Buchner cae White, si estis uno la plei potensai virinoi en la Occitana historio. Estis dun sio officio qui el reganto, ciam Garcenda starigis uno la plei brilai culturai centroi de literaturai rondoi de poetoi, cae cumveno de trovadoroi de tiu tempo. En siai literaturai rondoi, la grafino cantis cae verquis lirica in poemoin. De tiu epoco estas tenso, trovadora de inter bona signorino, identigita kiel la cant verkistino grafino de Provenzo, cae anonima trovadoro. Estas conservitai du exempleroi del tia strofo de interchangio, ili trovigas en malsamai ordoi, tiel ne eblat sii kiu unue parolis. En la poemo verkita de la grafino, Si declaras sian amon al sia cumparolanto Vi, que ŝajnas al sincera amanto, el doloras que vi tion Se promi vi suferas turmenton de amo, tio plachas al mi, promi mi malfelichas. se por esprime sin la curaggio ne sufficias, vi faros al ambau mal joian damagion. Char, timante mis pagion, ne audazas la damo mal casi sian amon. Seque venis lia vizzo, quiu tiam gentile sed zorge respondas cun la plei ortodoxai vortoi de la trovadora amcodo. Mi prefera servi vin cun gentilezzo ol offendi vin. Lau iui interpretoi, la trovadoro estas gui de cavilon, qui es vivo, biografio de trovadoroi, repetas la probable sembasan onidiron che li estis la amanto de la grafino. Aliai trovadoroi anca mensiis cae dedicis al sci sian canzonoin. Cantis al garcenda Elias de Bariol, quiu shaine en amigis a la grafino, quiam ci estis vidvino, cae vercis canto in prisci dum la tuta vivo. Raimon Vidal de Vesalú, Trovadoro cae Verquisto, autoro de la unua poesia tractato en occitana lingvo, ancau laudis la faman patronetzon de Trovadoroi, plenumita de Garzenda. Jainas, cae circa 1220, Garzenda fine donis Forcalchie al sia filo cae si retirigis a la monajeio Latzele. Garcenda eble vivis en 1257, ciam certa virino, cun tiu nomo, faris donatson al pregeio de San Chain, condici che tri pastroi pregiu por sia animo cae tiu de sia edzo.